welcome your host, Roman Bautista. Okay! Welcome to Hoy Bibig Mo! Palakpakan naman dyan! Okay, ang show na ito ay parang brief na ginamit sa basketball, no? Maasim-asim, maamoy-amoy, pero pwede pang gamitin ng side B. Ayan, ngayong gabi, mapapanood natin ang tatlo na naman sa pinakamagagaling na komedyanteng Pilipino. Ayan, sisimulan na natin kagad yan. Hindi na natin patatagalin. Uh, no holds barred po ito. Maglalaro tayo ng games at kahit ano, pwede nilang sabihin, no? Simulan na natin. Ang mapapanood natin una, lumalabas siya sa TV. Nabentahan niya, niya tayo ng insurance Nabentahan niya tayo ng blender. At ngayon naman, siguradong mabebentahan niya tayo ng katatawanan. Yes! Eto na siya. Palakpakan natin, Mr. Victor Anastasio! Yes, attentive ba kayo tonight? Attentive ba kayo? Alerto ba kayo, guys? Yes! Sige, i-try natin ha. Okay, sige. Uh, hoy! Bibigbo! Hoy! Bibig Bibigbo! Hahapi! <laughs> Sabi niya ganyan. Oh, bibig niya. Ayun. Ah, kamusta dyan? Kamusta dyan, no? Alam niyo, default niyo na yan. Eh, Mamaya, pag may tumawag sa inyo, Hoy! Bibig mo! <laughs> Banana hold upin natin. No? Kasi ganito lang yung stand-up comedy namin, no? Kung papansin niyo, walang okray, walang insulto, no? Point of view, stand-up comedy lang, observational. Okay ba yon guys? Okay ba yon no? Sabi nga ng ibang tao, yung mga jokes namin ay medyo intellectual humor. <laughs> No? Mukha naman kayong matatalino. No? So are you guys ready for my first intellectual joke? Okay, kaya nyo, okay. Bakit galit ang karate master sa kanyang estudyante? Bakit? Kasi siya ay walang hiya! <laughs> Gets nyo, guys? So, ito naman yung impression ko ng Mother Superior ng Good Shepherd Nunnery sa Baguio City. Mother Superior ng Good Shepherd. Hoy, mga bruha, dasal kayo ng dasal. Ang dami kayong order ng ube. <laughs> Hallelujah, halaya ang gawin nyo. Pero nagko-comedy ako sa kahit saan at kahit saan ako magpatawa, laging may nagsasabi na meron akong kamukhang basketball player sa Ateneo Blue Eagles. Yes, <laughs> ganyan yung reaksyon. Kahit hindi ko kilala, sinisigawan ako, <laughs> Kuya, tira ka nga! Ako naman, ah, Ganyan. Hindi ganyan, hindi ganyan. <laughs> Ay, ganito, ganito. Oh, siya nga. So, para hindi awkward, ngayong gabi, aaminin ko na, napala talaga kaming Xerox copy, kaming dalawa, ni Chris Chu. <laughs> hindi, hindi ka nag-agree. No? Pero aminin ko na ako ay uh, graduate ng, opinion ko lang naman, ano, the number one school in the whole Philippines. Opinion ko lang, no? Bibigyan ko kayo ng clue. Meron kaming champion basketball team. At ang school namin ay nagsisimula sa letter A. Okay? So alam nyo na, ako ay proud graduate ng A1 Driving School! <laughs> Sino pa dito? Sino pa dito? Hindi nababangga yung mga yan. Di ba? Ang saya. Pero ito ah, nag-outreach kami sa Bilibid. Nakipaglaro kami ng basketball. Nag-outreach ba kayo? Di ba? Ang saya. Pero kasi Catholic school yung A1 Driving School eh. Marami <laughs> kaming values. Ganun. So nag-basketball kami. Pero nakakatakot dahil iba pala yung basketball terms sa basketball court at saka sa Bilibid. Nakakatakot na una, okay lang eh, di ba? Pass break! Okay, pass break. Di ba? Lay up! Okay, lay up. Eh, may sumigaw, saksak! Pucha, time out, time out. <laughs> I-check nyo yung damit nyo, baka butas na. <laughs> I-check nyo, no? Pero, nahiya naman ako sa sarili ko dahil mabait naman pala yung mga preso, no? At sila yung nagdala sa akin sa ospital no, nasaksak ako. <laughs> so, mabait sila, no? Buti nga ako saksak lang eh, yung kaibigan ko may sumigaw, tira! Ayun, alam nyo na nangyari. Ganyan umuwi. Ang galing mo tumira, ha? Ah. Mayor, next time ulit, ha? Ah. Next time. Pero ito ha, ah, nandito tayo ngayon sa isang lugar sa Ortigas, no? At sa Ortigas, may mahirap at mayaman, no? Napansin nyo that rich people have friends and family and poor people have friends and family, pero mga mayaman lang ang merong family friends. Anong kasosihan yun, di ba? Nakita na ba kayong kanto boy? Pare, si Boyet, pinupak ng dos por dos, sakluluin natin. Family friends kami nun eh. <laughs> ano yun, nanay niya, o tita, yung anak mo pinukpok. Ang ganda ng bag mo ha, ah. beso. Mwah, mwah. Di ba? Wala eh, no? Pero ganito nyo malalaman. Di ba? Maraming kasi nagdadrive ng SUV, luxury car. Hindi nyo alam kung sila yung may-ari o driver sila. Ganito nyo malalaman. Sa pronunciation. Di ba? Pag ganito magtanong, driver yun, di ba? Um, guard, dito po ba yung village na McKinley? Sabihin na, <laughs> McKinley <laughs> ang Barok. Eh. <laughs> Pabot nga ng mashing ganyan. Barok! Di ba? Pero sino dito lumaki ng 90s? 90s kids dito? Di ba? Tapos lumaki ako na nanonood ng anime. Sino dito mahilig sa anime? Yan, ang saya, di ba? Ang paboritong anime noon yung Ghost Fighter. Naalala niyo yun? Ghost Fighter. Mga ano yun eh, pag mga 7.30, <laughs> ganun. Ang paborito kong eksena sa Ghost Fighter, pag naglalaban na si na Eugene, naalala niyo itsura ng mga halimaw doon? Di ba? Ganito itsura nila lahat. Tarusen, tarusen, tarusen, tarusen, tarusen, tarusen, tarusen, tarusen, tarusen. Pucha, ano nangyari doon? Parang mali yung audio tsaka video, di ba? Sino yung nagsulat nun, di ba? Ah, direct, sige, ah, babasahin ko yung bibig ng mga halimaw, tapos itatype ko yung script, pag play na yung sakto sa bibig yan, di ba? Pag play, tarusen, tarusen. Ayun, natapos karir niya, di ba? Ang hirap, no? Pero ito, sino nanonood dito ng ano, ah, slam dunk? Slam dunk. Ayun, di ba? Ganun din, di ba? Shahaku! Shahaku! Shahaku! <laughs> siya rin eh, siya rin. Di ba? Ang hirap. Ito, ito, ito. Sino dito nanonood ng ano, Dragon Ball Z? Dragon Ball Z. Pucha, ganun din. Di ba? Ka, ne ha, ne we! siya rin eh. Natapos din ganyan. Pero na, anong nakakasawa na minsan sa TV dahil walang ginawa sa mga telenovela kundi umiyak. Di ba? Yung mga babae, pag show, <laughs> ah, commercial. <laughs> Di ba, pagbalik. <laughs> Ang gusto kong ikas nila doon, yung babae na umiiyak lagi, pero para nag enjoy Alam niyo kung sino? Si Maria Usawa, di ba? Mga lalaki lang nakagets. Di ba? Di ba? Ang saya. Di ba? Alam niyo, na-meet ko si Maria Usawa, tapos nakita ko, ang kinis pala ng mukha ni Maria Usawa. Guys, I guess totoo yung sinasabi nila na kumikinis yung mukha mo. Paglahi kang merong, paano ko ba sabihin to? Tamod. Hindi ko alam. Sinabi lang sa akin. Kasi itong kamay ko, sobrang inis niya eh. <laughs> Tinan nyo. Sobrang inis. Di ba? Tapos kinamayan ko si Maria Ozawa. Sabi ko, Uy, Maria Ozawa, nice to meet you. Idol kita. Sabi niya, Oh, you have a very firm grip. It's because of you, Maria. It's because of you. It's because of you. Huh? Kasi kahit hindi mo kilala yung mga tao, nagpapatawa ka. Pero alam niyo, mahirap din maging komedyante. Kasi walang sumiseryoso sa amin, kahit close friends namin. Kasi ako minsan, hinihika ako. So tumago ako sa ibigan kong doktor. Sabi ko, pare, ano ang ginagawa pag hindi nakakainga? Sabi niya sa akin, ano? <laughs> hindi pare, nagjo-joke ako. Hindi ko gets pare, hindi ko gets. No, pero umuulan na naman. Tapos sino yung tinatawagan natin pag may emergency, di ba, bumabaha? Yung National Disaster Risk. Sino yun? ND? Ano yun? ND? NRD, NCW, <laughs> WKC, w di ba? Yun yung point ko, hindi ba tanga na emergency organization sila, pero yung shortcut nila parang 28 letters. Di ba, paano kung emergency, di ba? Babaha na, hello, hello, emergency, can you please transfer me to NRD, NCD, and, and, and, and, ah, sir, kalma lang, I know what you mean, I'll transfer you. Toot! Hello, CDR King. <laughs> Thank you very much, ladies and gentlemen. nanalo ng 2017 Kiefer Avena Lookalike Contest. okay, ngayon naman. Magsasaya tayo, maglalaro tayo ng game. Okay ba yon? Laro tayo ng game, di basketball ha? Okay. Ang game na ito ay tinatawag na Don't Say That. This is Don't Say That. Okay, tatawagin natin ang ating mga comedians natin dito sa stage para samahan ako. Victor Anastasio, Uli Oposa, Rex Miliora. Yan. Okay, sa game na ito, ito ang don't say that, no? Meron kayong huhula ang word. Pero, yung word na yon, mahuhulaan nyo kahit hindi kahit bawal sabihin yung ibang word na pang-describe doon, no? So halimbawa, uh, word na beer house, hindi pwedeng sabihin beer, hindi pwedeng sabihin house. Okay, game, game. Game, game, game. game okay, game, game. game. Let's play. They cannot say shopping, mall, and SM. Yan. Napunta mo na to. Ah, uh, talahiban. <laughs> Ah, uh, pupunta dito mga ano, mga magjowa, magjowa. Ah, motel. Hindi, hindi, hindi, hindi. Mulsa, mulsa, mulsa. Ah, family motel. <laughs> Hindi! Maraming kainan dito. Maraming kainan. Ah, food park, food park. Madaming ganito, madaming ganito. Maraming ano? ganyan. Madaming ganito, madaming Ah, ganito. kala ko. maraming- Prostitute? Prostitute? <laughs> Maraming tao dito, maraming, Maraming tao. tao. Rally! Rally! Hindi, pinupuntahan din minsan ng mga foreigner to. Ah, Burgos! Burgos. Ano to? May sinehan, may sinehan to, may sinehan. May sinihan. Ah, mall! Mall to. Roll, roll, roll! Malapit na! Malapit na! Galing mo na. Nadali mo. Okay. Our next comedian is from the South. Ayan, in English ko na, no? Alam, sino taga-South dito? Siyempre, mga guwaping, mga talagang magaganda yung datingan. Pero eto, hindi mauubusan ng pagpapatawa. Let's welcome from the South, Yuli Oposa! Hello, hello, hello. Ano? Kanina pa kayo, ah. ano? Bibig ko? Anyway, I'm Julio Posa. Hirap panligaw dito sa Pilipinas, no? Di ba, lalo na pag torpe ka? Ako, oh, torpe ako eh. Kasi hingi ka ng advice sa mga kaibigan mo. Yung mga kaibigan mo, lolokohin ka lang eh. eh pare, paano ko ba to? Eh, may boyfriend eh. Okay lang yan, pare. Bansa nga, na, naagaw. Yan pa kaya. Uy, puwa to. Ganun ba yun? Nice, nice. Oh, para anong bibigay ko sa kanyang ano? Regalo para may dating. Pare, bigyan mo lang flowers, sex agad yan. Puta, ganun ba yun? Nice! Pag magkasama na kami, pare, anong sasabihin ko sa kanya? Pag natutorpe ako. Basta pare, parang ano lang siya. Basta yung parang may mapapala siya sa'yo. Uy, okay yun na, ah. fist bump. Okay, okay. So, sunduin mo na yung babae, di ba? Tapos, pagpasok niya, sasabihin niya, Hi, Uli, kamusta ka na? Sipa ka torpehan. Putang ina mo. May mapapala ka sa akin. May mapapala ka sa akin. Papaaralin kita, iha. Yeah, kasi hirap din naman, Leo. Lalo pag hindi ka mala, ano, hindi ka mala Dare Ramsey ang datingan. Diba? Ang dami mong kailangan gamitin ng mga beauty soap. Ba? At what cost ba ang beauty? Diba? At what cost? Diba? Ang dami-daming... Diba, ang dami-daming pwede ko. Kung ako sa inyo, mag-shortcut na lang kayo to beauty. Ang dami na mag-shortcut to beauty eh. Tequila. Diba? Pagkatapos ng limang shot ng tequila, titingin ako sa laman gwapo ko pala, no? So mga girls, di ba? Papainumin mo ng tequila. Pagkatapos ng limang shot, alam mo, ah. ha, hindi pala siya pangit, no? Ang dami-dami, lalo nang, eh, sus, yun lang, tequila lang katapat, lalo na sa pag medyo mataba, di ba? Kasi swerte ng mga batak yung katawan, wavy hair, mala Matthew McGonihi yung dating, di ba? Gwapo pagpalapit pa lang ng chicks, nakaka- pagpalapit pa lang sa chicks, di ba? Nakakarinig na yung mga chicks ng music, ng mga, Romeo, take me somewhere to be loved. Eh, pag katulad ko, ano lang maririnig ng mga chicks, di ba? Mahal na mahal ko yung tatay ko. Pero yung tatay ko, pag nagagalit siya sa akin, lagi niyang gusto sunugin yung mga gamit ko. Ganun na ba yung mga tatay niyo? Itong sapatos mo to, to. Bagong pelikulang to, napudpud agad. Gusto mo, sunugin ko to! Ha? Yung laptop mo, pinili ko yan para sa school. Ginamit mo lang pang bold. Gusto mo, sunugin ko yan! Ha? Lalo ko nahuli ako ng tatay ko na may marijuana. Ano to? Gusto mo, sunugin ko to? Sama ako, dad. Teka lang. Teka, liga, turuan kita ganito lang sunugin ng marijuana, dad. So, sinakay ko siya sa kotse. Tapos, sinara namin yung mga bintana. Dad, ganito magsunog ng marijuana. Subukan mo, dad. Ah, ganun ba? Sige, sige, sige, sige. Ganun pala yun, no? Alam mo, uli, anak. Okay. Okay. Um mahal kita eh. yeah, yeah, true story, true. My dad, yeah, la. I love my dad, he's a lawyer. Um, kuya ko din, lawyer. Ako, ano? Ano? Anak ng lawyer. <laughs> Kapatid ng lawyer, ha? Parang gano'n natin yun, ha? Hirap lang sa amin. Kasi kung kayo pinapagalitan ng mga magulang nyo, kami kinukross-examine. Di ba parang, Hoy, uli. Tumayo ka dyan. Ha? Itong 22 grams na nahanap ni Manang sa cabinet mo. Hoy, Buboy, labas mo nga Exhibit A. Exhibit A! Ha? Paliwanag mo ngayon. Paano to dumating sa cabinet mo? Ha! I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me. And most importantly, I have the right to a lawyer. <laughs> Ano ah, hello, kuya. Diba, nahuli ako ni Papa na may jutes eh. Tulungan mo naman ako, abogado ka din. Sabi ko, eh, para ito a lawyer. Sabihin mo, nag-jutes ka, pumasa ka naman ng bar ah. Magsabi na lang ako ng totoo. Okay. Pa, I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me. Mami, si Daddy may kabit! Thank you very much. That's my time for tonight. Thank you. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Grabe. okay, ngayon naman. It's time for another activity. Susukatin na naman natin ang mga gumagana sa utak na itong mga komedyante na to. Ang game na ito ay tinatawag na Socially Unacceptable. This is Socially Unacceptable. Ang mga paborito nating komedyante, Victor, Uli, and Rex! Yes! Okay, okay. Meron akong mic dito sa gilid. Meron tayong mga socially unacceptable na mga... Meron kayong mga sasabihing mga socially unacceptable na galawan, ano? So, kung meron kayong naiisip, meron akong topic, lalapit lang kayo dito sa mic, tapos sasabihin nyo, Oh, tatakbo lang. Kung sinong may naisip, ganun lang. Ayos ba yun? Yeah! Kaiba to. Okay. First topic. Worst Philippines Travel Ads Pilipinas, pak ganern. Well, Philippines! Parating na yung slogan na traffic lang sa EDSA. More fun in the Philippines. Laglag pa nga, laglag bala. 7,100 islands. Mas madami pa kaysa sa pera. Okay, next topic. Things not to say to your future father-in-law. Ah, good evening, Tito. Amoy mo to. Alam mo, Tito, kung hindi naman kami magkatuluyan nito, mas maganda naman yung ate niya. Tito, yung ah, bulbul nyo pareho kulay. Alam mo, Tito, hindi tayo nagkakalayo eh. Pareho tayong mahilig sa pangit. Siguradong sasagutin kayo eh, no? Sasagutin kayo ni Tito dyan eh. Okay, ito naman. Bad things to say in a bank. Bilang ka ng bilang ng pera dyan, di mo naman pera yan. Guard, anong counter pwedeng mang hold up? Thank you. Ay, ibang bangko pala to. Ah, miss, amoy mo to. <laughs> okay. Ayos na. Okay, malapakan natin sila. At yan ang mga galawang socially unacceptable ni Victor, Huli at Rex. Malapakan natin sila. Oh, nag-enjoy ba kayo? Grabe, napatunayan na naman natin kung gano'ng kakwela ang ating mga comedians. And, speaking of kwela, sinasabi nila yung mga accountant, medyo mga boring na mga tao daw yan eh. Etong susunod natin, accountant to. I-welcome na natin, half accountant, half comedian, eto si Rex Miliora! My name is Rex Millora. Yes, accounting professor po ako. Professor po ako, member nga po ako ng FACAS, Faculty Association. member din ako ng FACU, Faculty Union. Member din ako ng Tanginan nyo. Gusto ko na kayo murahin. <laughs> so sino dito first time manood ng, ano, ng ganitong klaseng stand-up comedy? Sino first time dito manood ng ganitong klaseng? Uy, marami din, no? Welcome guys sa ganitong klase ng stand-up comedy. Now, welcome. Pero pag yung mga sarili. Do you find it weird when people welcome you, you have to respond with thank you? Tapos pag may nag-thank you sa inyo, ang proper response ay welcome. Di ba? Uy, pare, welcome sa show na to. Uy, pare, thank you. Uy, nag-thank you siya. Uy, pare, welcome. Oh, nag-welcome siya. Uy, pare, thank you. Oh, thank you na naman. Uy, pare, welcome. Oh, welcome na naman. Uy, pare, thank you. Oh, thank you ulit. Uy, pare, welcome. Oh, welcome ulit. Uy, pare, kumakain kang burger. <laughs> so, welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome. Welcome. Baka ikong burger. ito, ito. Yung mga Pilipino, mahilig sa mga kasabihan to mga Pilipino eh. No? Sabi nila, wag daw magkukuyakoy. Kasi public masturbation daw yung pagkukuyakoy. Narinig nyo na yon? Narinig nyo na? Hindi yun totoo. Kasi ganito pa rin ako mag-jackal in public. <laughs> ako nga yun nasa Facebook eh. <laughs> Nagbabiral ngayon. Hindi, tsaka hindi totoo. Di ba? Weird na mga Pilipino. Puta, meron na bang gumaganto tapos na viral? <laughs> o kaya gumaganto tapos nilabasan. Ah. Thank you. Tapos, di ba, ang hiling mga Pilipino sa mga, mga kakaibang, ito, kasabihan yun. For example, yung size daw ng leg natin, times 2 daw niyan, size ng bewang natin, kaya pinansusukat siya ng pantalon, eh, di ba, sa leg? Isa pa, size daw ng paa natin, divided by 2 plus 1. Size ng titi natin, narinig na yun. di, di pa, di ba? Kaya akala ng ex ko, magka-size kami ng paa, binilan niya ako ng sapatos, size 6. Galit ako, eh. mahal, bakit size 6 tong binili mo sapatos? Sabi niya, o oh, bakit? Di ba 2 inches lang ang titi mo? 2 inches plus 1 times 2, 86! 6! Gago to ang puta, 2 inches plus 1. Hoy, bibig mo! Pasmado, puta. Tsaka 2 feet. Gago, hindi ka gumamit ng pentas. 4 lang ang size ng pako. accounting professor, eh. accounting. <laughs> diba, diba, diba, diba. Tapos, ah, paano kaya kung totoo yun, no? Pag magpapabiling ka ng sapatos mo sa ninong mo sa Amerika, di ba? Ninong, bilang mo naman ako dyan ng Nike. O sige, anong size ng titi mo? <laughs> ganun na yung tanong. Sama mo na yung itlog ko para may allowance. <laughs> o, oh, ganun na. Ito, napansin ko lang ha. Sino dito ang nakakakilala kay Michael Jackson? Yeah. Sino ang nakakakilala kay McDonald's dito? Alam mo, si Michael Jackson at saka si McDonald's, ang dami nilang pagkakaparehas. Oo, ang dami nilang pagkakaparehas. Isa, isa pa. Dati silang negro na nagpaputi. Oo! Si Michael Jackson, alam naman natin dating negro yun na nagpaputi, di ba? Tangina si, Ma- si McDonald's, dati rin yung negro na nagpaputi. Tingnan mo yung sapatos, pare, 20. Divided by 2 plus 1. Tangina 11 titi nung pare negro yung pare. So, sobrang laki ng titi ng McDonald's, nagpagawa siya ng mascot, si Birdie. <laughs> Tsaka pares talaga si McDonald's at si Michael Jackson, pares sila may kiddie crew. <laughs> Sinong batang 90s dito? Batang 90s? Uy, marami batang 90s. Sobrang, ako batang 90s ako. Eh, ano, pansin nyo ba? Napaka-competitive ng mga batang 90s sa Facebook. Di ba, ang hilig kasi ng mga batang 90s mag-post ng mga nostalgic post sa Facebook na batang 90s ka, kung nakapaglaro ka ng piko, batang 90s ka, kung nakanood ka ng Sailor Moon. Tapos lalagyan pa nila ng kaway-kaway mga batang 90s. Kaya puta, pag nababasa ka, gumagano talaga ako. Puta, kaway-kaway daw eh. <laughs> Di ba? Ito, na-miss ko nung 90s ha. YM. Sino nakabot ng YM dito? Yahoo Messenger? <laughs> Tayo na nami-miss ko yung YM talaga, ano. Kasi ang daling makahanap ng kahookup doon. Ngayon, Tinder, na swipe right ko na lahat. Wala pa ako nakakamatch. Ganun ako kapangit eh. Putang ina sa Tinder, punta ka lang sa ang malilibog ng Bacor. Putang ina, may ka-phone sex ka na eh. Then, <laughs> YM, no? YM at saka Tinder. No, nahirapan ako mag-YM at mag-Tinder. Kasi, di ba, pag, pag hindi mo pa kilala, lagi tinatanong ASL. Tapos ako naman, ang sinasagot ko sa ASL, uy, ikaw din. Tapos nagtataka lagi yung kausap ko. Sabi ko, sabi niya, ah, ba't ganyan yung sagot mo? Sabi ko, ano bang ibig sabihin ng ASL? E Sabi nila, age, sex, location. Ay, sorry, akala ko kasi anak sa labas. Ako din, <laughs> anak sa labas din kasi ako. <laughs> Pero palakpakan niyo naman ako dahil dahil sa YM. Yan, yan. Dahil sa YM, may nakadate akong isang cheer dancer. May naka... Guys, <laughs> ganda. May nakadate ako isang cheer dancer. Sobrang ganda niya, sobrang sexy niya. Tapos dinala ko siya sa date. Tangin na sa isang rock concert, kaso sobrang weird niya. Puta na, rock concert yun ha, pero ganito siya mag-headbang. Taka na, cheer dancer ka nga ah. Sabi ko, tangin ang weird mo, uwi na nga tayo. Sabi niya, sige na nga. <laughs> so anyway,